Europa ertz bat gerran, gaza odoletan, zorion asaltzen da, enbaperen goletan, uda berria hasi, berri den honetan, gerezita sagarrak, zazpiko loretan, baina mundua ez da, ikusten loretan. Arra aldatzen doa, baina emekiro temperaturak gora, egin du berriro laborari handiak, txikiari tiro primadera da baina, nik zesan niro txoriak beti txori, ta txiroak txiro.